A iako je nova godina bila pred jedan dana, nikad nije kasno za dobre želje, pa su večeras s nama u studiju brojne poznate ličnosti koje će vam zaželjeti sve najbolje u 2018. Pa evo, možda bi bilo najprikladnije započeti ovu slavnu novogodišnju čestitku s osobom koja je aktualna svake godine, pa će vrlo vjerojatno i biti i 2018. Pa evo, gospodine Mamić, imate tu čast prvi čestitati novu godinu našim slušateljima. Pa Anđele, moj dobri, logično je da ćeš započeti sa, sa Alfom i Omegom, jednim, jednim e, velikim dobrotvorom, dobročiniteljem i svecem, čije, čije riječi odjekuju univerzumom. E, ne odjekuju zato što se često znam biti e, jel, nagao, glasan, bijesan, ali to je sve zbog vas novinara koje, koje neizbjerno volim, zato se i derem na vas koliko god to bilo kontradiktorno, jel? moje riječi, dakle, odjekuju univerzumom i ovom prilikom želim svim ljudima i onima koji to nisu, kao neke spodobe koje neću imenovati, blagostanje, sreću, ljubav, mir, naivnost, da se i dalje neki ugovori mogu mimo zakona potpisivati slično, da se volite, da Zdravko Mamić postane predsjednik ove napačene države i napravi od nje najprosperitetniju zemlju na svijetu kad to moja najbolja prijateljica Kolinda već nije uspjela napraviti. Recite mi, gospod Mamić, gdje ste vi dočekali novu godinu? Pa ja sam okupio 20 harmonikaša, tamburaša, ma cijeli orkestar čovječe, nabavio sam 10 kila koka, ovaj, krumpira, i sa Samirom i sa mojim sinom Lukom Modrićem napravio show. Preuredili smo kafić, rasturili smo diskoteku i Dinamo i ja smo sve platili naravno, to je više Dinamo nego ja. Eh, hvala gospodine Mamića, s nama je večeras i bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko. Dobro večer svim slušateljicama i slušateljima. Evo, dragi prijatelji, želim vam da u 2018. godine i budete sretni, veseli, digitalizirani, re, reindustrializirani, energizirani, poljoprivredni i što smo još ono rekli. Aha, da, i želim vam da se ja naravno vratim u politiku i uvedim svojih nikad uvedenih pet famoznih točaka iz mog programa i spasim ovu zemlju od svih nedaća cirkusa u Saboru, Sinkopa i Pernar. Evo nastavljamo u političkom tonu. Gospodine Petrov, dobro večer i dobrodošli. E, dobro večer vama i svim slušateljicama i slušateljima. E, želim svima sretnu, uspješnu novu godinu. E, vrijeme je da počnemo graditi mostove. Mo nikakvi mostovi, dragi prijatelji. E, pusti me Tomislave, ti si imao svoju priliku M sad, pred pre dvije godine pa si uništio vladu, ali dobro, to nije današnja tema. Dakle, u 2018. želim da budemo narod koji će biti složan, živjeti u blagostanju i sreći uz razvijeno gospodarstvo. Želim da premostimo sve prepreke koje su pred nama. Ne možeš ti bez mostova, a? Gospodine Karamarku, ako mi budete nastavljali upadati u riječ, morat ću vas po članku 17 stavak 2 izbaciti iz studija zbog remećenja dnevnog reda. Eto, Sad mi čestitka više ni nema smisla. Uglavnom, budite složni, jaki, imajte više ciljeve, nemojte se svađati, pružite mir i radite jedni za druge, odnosno za dobrobit našeg naroda, Dakle, sve suprotno od onog što je radila bivša vlada. Hvala gospodine Petrova. S nama su večeras i dvije pjevačke zvijezde, pa evo za početak čast nam je ugostiti legendu Mišu Kovača. A stankoviću ma kome ne bila čast, pa dragom Bogu jednog dana kad me uzme će reći Mišo, meni je čast da sam te uzea da budeš ovdje, pivaš mi svoje pisme, dirigiraš ljudima ko da si na koncertu. Želim svima srednu novu godinu, da slušate Mišu Kovača, da pivate Mišu Kovača, da čitate Mišu Kovača, lirike, tekstove i da nastavite dalje piva na mojim koncertima da ja ne moram. I narodna poruka, dragi slušatelji i slušateljice, u 2018. godini Poljubi zemlju po kojoj hodaš Ona ti ništa, ona ti ništa nije kriva Sretna nova godina, Stangović Evo, hvala gospodin Mišo, evo nam još jedne pjevačke legende, gospodin Masimo Savić, dobro večer, dobrodošli na naše radio, koju poruku imate za naše slušatelje? Dobro večer, evo, želim svim ljudima na planeti Zemlji da se vole, jer ljubav pobjeđuje sve nedaće i sva zla ovoga svijeta, ali ona iskrena ljubav bez posjedovanja i obsesije, već ljubav zbog samog osjećaja koja nam pruža kad volimo i kad smo voljeni. Voli vas Masimo, samo ljubav i tada život nije šugav. Evo i freestyle od Masima za Radio Sobu. Pa evo, počašćeni smo kad smo već kod freestyla, s nama je jedan od najpoznatijih repera u Hrvata, Marin Ivanović Stoka. Stole, imaš li možda kakav novogodišnji freestyle za naše slušatelje? Naravno da imam, iako vani je zima, nema veze kad toplina iz mog srca kreće, pa čestitku novogodišnju pokrećem i želim svima puno sreće, a ako sreću ne vidite stavite si leće, jer oko vas i u vama ona uvijek teče svakog dana i svaku večer. Ako za doček još ne znaš gdje ćeš, odnosno nisi znao, pa kod stoleka uvijek možeš doći. Ali ako nećeš, odi s voljenima proslavi, svakom ljubavi dobre želje ostavi, neka se taj ciklus dobrote nastavi, jer na taj način takav univerzalni lanac mira ni jedno zlo neće rastaviti. Sretna nova svima, neću reći koliko vas ima jer to bi bila jeftina i očekivana rima ko šta je na kraju. Voli vas Stole. Hvala Stole što si nas počastio ovim odličnim freestylom, a s nama je večeras bivši političar e, Ljubo Česić Rojč, pa da čujemo što nam on želi u godini što ja želim? Pa da se razmnožavate čovječe Boži, pa zemlja puna ljepotica, samo 4 miliona ljudi, pa ja napravim sam 2 miliona. Pa dajte, pustite mobitele, kompjutore, facebookove, žvalite se, balite, volite i djecu pravite, a ne da ove naše lijepe Hrvatice najljepše na svijetu e, moraju tražiti sreću negdje van zemlje, kad vi papci samo preko tih društvenih mreža možete pričati s njima. Pa zato se i sele van države, e, nema to veze s lošom vladom, nego s time što su svi samo na tim mobitelima i nitko ne priča i ne lovi ženske ko što se mojim vremenima lovilo. Jel? Još će se djeca početi raditi preko interneta, pa ko je to vidio? Pa izumrijet ćemo, <laughs> čovječe, boži. Hvala gospodin Rojs na ovom pronatalitetnom podsjetniku, a s nama je neko koji ipak uz, kako biste vi gospodine Rojs rekli, evo lijepe rvatice, odlučio provesti život u celibatu, ali evo zasigurno će kao i uvijek imati dobre poruke za novu godinu. Kardinal Josip Bozanić, dobra večer i dobrodošli. Hvaljen Isus i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radija Dragi kršćani i vi koji to niste, što znači da ste malo manje dragi, želim vam sve najbolje u novoj godini. Neka u vaše srca uđe mir, ali ujedno i snaga koja će vas dovesti na put svjetla u ova teška vremena u kojima zlo vreba na svakom koraku kao zločudna sinkopa Horvatinčiću. Nemojte se zanositi površnošću i materializmom, već zaronite u dubinu svoje duše, kroz koju ćete pozitivnom transformacijom vašeg bića spoznati put i istinu. Amen. Evo, hvala kardinalu Bozaniću, a jedini od sportaša koji nam se pridružio večeras na našem radiju je Luka Modrić. Pa evo, Luka, što nam ti imaš za poželjeti u novoj godini? E, pa dobro večer svima. E, pa evo, želim vam sve najbolje i da u 2018. čitate ugovore koje potpisujete i šta sam ti ja reći, e, ne mogu se sititi. E, e, e, da, je to. E, nemojte zaboravljati stvari, e, dakle nemojte biti zaboravni, e, već živite nezaboravno. E. <laughs> Hvala ti Luka, a stigao nam je u goste i vrhunski kuhar iz jezikove juhe, gospodin Stefan Maki. Stefan, imate kakav prijedlog za naše slušatelje što se tiče novogodišnjih specialiteta? Pa naravno da imam, ali pitanje je koliko ono oni mogu to dobro shvati. Što se kuvanja sarme tiče, pazite da vam i ne uđu u sarma jer će to biti užas i katastrofa. Osim ako se dobro ne speče, pa onda žorari znaju biti okej. E, za francuska salata jedini način da je dobro napravite je da zovete mene. Autohtona francuza je najbolje kura u galaksija. A ako ćete ju sami graditi, već znam da će biti mert. Ali sve u svemu želim vam sve najbolje i ako di zapne kujnja, znate koga trebate zvati a naravno da bi ovu novogodišnju čestitku bilo nemoguće završiti bez mudrih i dubokih poruka za koje ne sumnjam da ih i naš sljedeći gost Čiro Blažević nema spremljenu rukavu. Gospodine Čiro, kakvu poruku imate za naše slušatelje za novu 2018. godinu? Pazine moj, nova godina označuje novi početak, ali to ti je više samo simbolika. Svaki tren trebamo slaviti jer svaki trenutak je blagoslov iz kog treba izvući maksimum i biti prisutan i uronjen u trenutak preuzeti odgovornost za svoja djela i postati kroje svoje sudbine. Togu sam ja postao kroje svoje sudbine i bio treći na svijetu. A da mi nisu vikali Čiro Pederu, bio bi prvi. Okružite se ljudima koje volite, koji vas inspiriraju i pomažu u vašem rastu i ispunjenju i već od sada, od ovog trenutka, počnite pozitivno utjecati na vaš život i život ljudi koji vas okružuju. Sav taj pozitivan učinak će vam pozitivne rezultate i svaki dan će vam biti nova godina. Sve najbolje svima, volim vas tada Čiro.